Bon, eta eh, ni uh, eh, posten naiz, eh, naski eh, oain uh, tenora zen egiteko, eh, zentaz zenditzen ginuen. Uh, aski fite eginda, emegoztuko, pentsatzen nuen pixkat eta berba luzesko eta izan zela, obe eta uh, indu, kotz goizeago. Bon, pentsatzen dut hori memento batez guk ezautu dugu hori eta gure Eh, badu hain eta oitamar urte edo pixka gehiago hemen eta errefugiatuak hemen ezautzen genituen, bon, hori izen eta Frankoko eh, garaia, behaz eh, beste gauza bazen, badan gero Franko irez geroztik demokrazia berriz hasi da, eta uste dut e, uste dut mementoa zela e, pasatzeko eta demokrazia hortan, eta ere uh, pentsatzen dut eh, eh, bilduko eta uh, azkeneko hauteskunde horietan eta uh, idazi dute eta hor e, akirida behar zela pasat, behar pasatu e, demokraziarekin. Behaz, bon, ni konten naiz hortaz, uh, oain ikusiko dugu, uh, dut, ba, ba, badakit badiela eta gauzanitz, antolatzeko, eh, eh inguru hietan, banan, bon, eta jadanik eh, bide uh, onian eh, eta gure eskoaregian dintzat.